Josefa Barbara Auenhama, estis austra talenta el stara pianludisto cae componistino. Si estis nascita en Vieno, quie la dec unua infano de Johann Michael Auenhama cae Elisabeth Timmer, quiu venis de musicista familio. Josefa Barbara, nur en plena jetso, estis musike instruita sur George Friedrich Richter, Leopold Anton Koseliuk, cae ec de 1781, sub Wolfgang Amadeus Mozart, al quiu si enamigis. Mozart estis bombena gasto en la familia Auenhammer. Li scribis prescau ciutage post la vespermancho, mi estas a jama, la signorino ludas delicate. Josefa con al Mozart pri sia secreta plano resti fraula kaj ni sin per sia luda capablo. Mi ne estas vela, male mi estas mal vela. cae mi ne volas et Mi preferas resti fraula, cae subteni min de mia talento. Lau Mozart, sia comenza intenso estis convene studi ancora u du au tri iaroin, cae poste iri Parison, cae fari carrieron el gi. Tiel sitis Mozart, la vorto de Josefa Barbara en letero al sia patro. Li havis tian fidon iesia sia charma ludado, che li acceptis helpi shin atingi sian celon. Baldau li comensitoni al si ciutagain pian lezionoin. Danke al tio, sia ludado plivonigis considerinde, tiel che amba uliudis plura in concerto in cune tra laiaroi iaroi, cae ili restis amicoi posciam la enamigio forvelcis. La austra componisto, musicologo cae pianisto Abe Thaler entusiasmi prescribis la pian de Josefa Barbara cune con Mozart. Mozart dedicis quelcain el siei violon sonatoi al si. Awan Hammer verkis dec duoin da pezzoi por violono cae piano, ec si componis aron da ses variazioi pri la verco de Mozart mi estas la vir captisto de la sorch fluto. Si componis la complexan sonaton en re maggiore por du pianoi specife por ludi in concerto cune cun Mozart. La complexetzo de la pezzo attestas la musican capablon de Awanhama, si Sii dedicis a li ses sonatoin por violono cae piano, qui nun estas conatai kiel la sonatoi de Auenhama. Mozart ancau comisiis Josefan Barbaran por correcti pluren il siei piansonatoi qui estis presitai ce l'artaria el doneio. Ciam la patro de Josefa mortis, Mozart peris logeion por si en la domo de la grafino Valstetten. Sed, bedaurinde, si nenian povis plene realigi sian revon igi sen dependa pianisto. Si etsigis en 1786 cun la magistrato Johann Bessening, cun quiu si havis quar infanoin. Tamen, Si povis aurigi sian carrieron sub sia nasc nomo, cae restis respectata figuro en la Viena musica seneio. Si regule partoprenis concertoin en privatae domoi, cae si igis regula presentisto ce la Burg Theater in Vieno, cae presentis sian lastan concerton tie en 1813, cun sia filino Mariana Auenheim, conata pianisto cae cant instruisto. Auenheimer scribis cefe pian musicon cae precipe variazioin, quiui estas caracterizitai per l'amplexatio pri pian tecnicoi cae l'esprita uso de la instrumento.